շատ էի սիրում երաշտությունը, շատ էի սիրում նվագել, քանի որ իրանք չէին հասկանում ծնողներս, այսինքն հասկանում էին նրանք շատ շատ մոդիկ են երաժշտությանը, բայց երաժիշտներ չեն։ Հասկացան, որ այս երեխային պետքա տանել երաժշտական դպրոց։ Ես 5 տարեկանից եմ գնացել դպրոց, սակայն ինձ ուշ են ընդունել 7 տարեկանից, բայց ինչև է արդեն։ Ես սիրահարված էի գործիքի վրա, դաշնամուրի վրա եւ շարունակեցի։ Ես արդեն 7 տարեկանում գիտեի, որ ես գնալու եմ երաժշտության գծով Քանի որ 8 տարեկան հասակում ինձ բալետի դպրոցից էին եկել եւ հրավիրում էին շատ խորեոգրաֆիկ դպրոց, որովհետեւ իրանք իմ տվյալները տեսան, ես իրենց հենց դպրոցում, հենց այդ Պրասլուշովնյայի ժամանակ ասացի, որ «Нет, я не приду к вам завтра в школу, а завтра с родителями в школу». Ասի, «Я не приду, потому что я буду пианисткой» это было 8 лет։ То есть ես արդեն 8 տարեկան հասակում, այն աղջիկը 8 տարեկան հասակում գիտեր ով է դառնալու ով է ու ուրա գնում։ Այսօրվա երիտասարդության շատերին ես որ հարցնում եմ, իրանք մինչև 15-14 տարեկանը չգիտեն իրանք ինչ են ուզում դառնալ։ Ես արդեն շարունակեցի, դե արդեն դպրոց, Փայլուն մասնագետների մոտ եմ սովորել Փարք Աստծու, դա Պրապյոն Քեչան, Միրզյանի դպրոց համար 5 Երևանի։ Հետո ուսումնարանում իր նգրաչնայի մոտ եմ սովորել Ռոմանոս Մերիկյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում եւ կոնսերվատորիայում արդեն Վիլի Վագանչի մոտ պրոֆեսոր Սարգսյան։ Սիրունգներ դաստիարակելու գործում մեծ տեղ ունի երաժշտությունը, որ ժանրի երաժշտությունն է, որի ազդեցությունը ավելի մեծ է այդ գործում։ Իհարկե դասական երաժշտությունը բոլորիս համար դա գաղտնիք չէ, որ եւ հղի կանանց խորհուրդ ենք տալիս լսել Մոցարտ, Շոպեն, Դեբյուսի, Բախի կլավեսինի произведения ոչ ծանր դեռ չծնված երեխային ենք արդեն կրթում Արվեստի որևէ ճյուղ իբրև մասնագիտություն ընտրած երիտասարդները որպես կանոն ստիպված են լինում որպես մասնագետ աշխատել մի քանի տեղ, ինչպես նաև կատարում են այլ ոլորտի աշխատանքներ։ Այս դեպքում հնարավոր է հավատարիմ մնալ արվեստին, կայանալ որպես արհեստավարժ մասնագետ։ Այո, Եվ ես վառ օրինակն եմ դրա, երբ որ ես ավարտեցի կոնսերվատորիան, իմ դասախոսս Վիլիվագան չասեց, որ մի գնա մի անգամից կոնսերվատորիա, մի մտածի, որ գնաս սկսես կոնսերվատորիայից, որովհետև մեր արդեն որ դուրս ես գալիս, արդեն ավարտած, լավ գիտելիքներով եւ արդեն երանդով մեջդ ասես պիտի սկսես դպրոցից։ Ես դառնվա դպրոցում եմ սկսել իմ աշխատանքը երեխաների հետ, ասես պաստիպեննը պիտի սկսես հանգիստ, պիտի գնաս, հասկանաս։ Այդ 6-ից 7 տարեկան երեխեքին բարձրացնես, հետո ուսումնարան եւ հետո արդեն ստուդենտներ։ Ինքը ինձ շատ ճիշտ խորհուրդ էր տվել, որ բարձրանաս ճիշտ աստիճաններով գնաս։ Հետագայում սոցիալական խնդիրներից ելնելով չեմ ասի որ խնդիր էր, որովհետև ես նաև մասնավոր եմ հարապում, դա չեմ համարի խնդիր, բայց մի օր ես զարթնեցի ու ու ինքս ինձ հարց տվեցի, քանի որ մեր ուղեղը մենք չենք օգտագործում 100%-ով, ես արդեն երաշտության մեջ ինչ որ չափով կայացած եմ ինքս իմ համար, որտեվ ես Եվրոպայում եմ համերգներ տալիս, Ռուսաստանում եմ համերգներ տալիս, չեմ ուզում տարանջատեմ, Հայաստանում եմ, ամբողջ Հայաստանով մեկ մենք համերգներ ենք տալիս։ Ու ես արթնեցի ու ինքս ինձ ասացի, ես ուզում եմ ինչ-որ մի նոր բան իմ համար ձեռք բերեմ որպես մասնագիտություն։ Ու այդ ժամանակ մամայիս ընկերուհին էր մեր տանը։ Ես հենց նոր էլ վերադարձել էի Փարիզի համերգներից։ Պատկերացրու մարդ, որը Փարիզի համերգներից է գալիս, ուզում է Հայաստանում ինչ-որ մի բան սովորի։ Մամայիս ընկերուհին ասաց, որ իր ընկերներից մեկը հիմա շոուրում է բացում իտալական բարձրագույն կահույքի ու իրան պետք են աղջիկներ, որ իրենք պատրաստ են սովորելու։ Ու ինչ է ստացվում։ Ես գնում եմ այնտեղ, ես սովորում եմ իտալական կահույքի հետ կապված ամեն ինչ։ Մենք անցկացնում ենք վարպետաց դասեր արդեն իտալական վար վարպետների հետ եւ գործարանների հետ 300 գործարան։ Մոտ կես տարուց ես արդեն ղեկավարում եմ մի հատ մեծ բուտիկ սալոն է ինքը կոչվում շոուրում Երևանի կենտրոնում եթե ինչ-որ մի բան ուզում ես սովորի, իր համար պետք է ուղակի հասկանաս ինչ ես դու ուզում։ Եթե դու ուզում ես, քեզ հաստատ վերևից կգա ինֆորմացիան, թե դու ուր ես գնում։ Ես դարա ղեկավար բուտիկ սալոնի, բայց ես նաև աշխատում եի իմ մասնագիտությունով եւ ես ունեի մասնավոր աշակերտներ, որոնց որ ես պատրաստում էի արտասահմանի կոնսերվատորանի համար եւ կոնկուրսների։ Այս երկու բանը ուզում եմ շատ շեշտել, որովհետեւ իմ դասախոսները ինձ թույլ չտվեցին, որ ես այդ գիտելիքը, որը ես ունեմ, չփոխանցեմ պահեմ ինձ, չէ, չի կարելի, բայց դու պիտի փոխանցես, ասում եմ, բայց ես ժամանակ չունեմ։ Ասում են, չէ, դու պիտի փոխանցես գիտելիքը։ Ու իմ մոտ սենց էր, ես առավոտը անում էի իմ իտալական գործերը, իտալական սալոնի հետ կապված, հետո ես աշխատում էի ստուդենտների հետ Ռոմանոս Մելիքյանի անվան ուսումնարանում Եվ երեկոյան ես ունեի իմ մասնավոր աշակերտները, որոնց որ ես պատրաստում էի դրսի կոնսերվատորաների համար։ Այսինքն ձեր խոսքից կարող ենք հասկանալ, որ կողքից այլ աշխատանքներ չեն խանգարում, չեն խանգարում։ Եթե դու սիրով ես անում ամեն ինչը, Այդ քեզ բերում է բալանսի, դու հաճույք ես ստանում։ Ամենակարևորը հաճույք ստանալն է քո աշխատանքից։ Դա կլինի երաժշտությունը, դա կլինի։ Օրինակ իմ դեպքում ես շատ սիրեցի կահույքագործությունը։ Դե հիմա նայեք դաշնակարուհին ու կահույքագործությունը։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, երբ որ իրենց հետ շփվում ես, ամեն օր master class-եր են արել մեր հետ Իտալիայից ստեղ, հետո եկել են Հայաստան, մենք ծանոթացել ենք իրար հետ ստեղ, հետո մենք ենք գնացել իրանց մոտ Իտալիա, Փարիզ, Գերմանիա, այդ տուրը ես չեմ մոռանա, որովհետև շատ կարևոր էր բերել լավագույնը Հայաստան։ Հայ կոմպոզիտորների երաժշտություններից նվագել եք այլ երկրներում։ Հա, իհարկե, իմ համար դա շատ կարևոր է, դուրսը արտասահմանում նվագել հայկական երաժշտություն, քանի որ մարդիկ շատ հետաքրքրված են, հա, մենք նվագում ենք դասական երաժշտություն, ջազ կամ որևիցե այլ, բայց հայկականը բոլորի համար շատ հետաքրքիր է դա լսել ու շատ հարցեր են լինում։ Մի տարի առաջ շատ մեծ համերգի ժամանակ ես երկու շատ լավ գործ նվագեցի Բաբաջանյանի եւ Բագդասարյանի գործեր եմ նվագել եւ հետո բոլորը գալիս էին հարցնում են, «Էդ ի՞նչ, էդ երկու գործը շատ հետաքրքիր էր, էդ ի՞նչ է»։ Այսինքն ինչի եմ ասում մի տարի առաջ, որովհետև ես Հայաստանում չեմ ապրում, ես ապրում եմ Մարտասահմանում եւ կարանտինի հետ կապված մենք չենք կարողանում համերգ տանք։ Սա մեծ համերգ էր, որին ես շատ պատրաստվում էի ամիսներով, որտեվ ինքը սոլնի ծրագիր էր, բավականի ծանր եւ բարդ բայց հաղթահարեցինք եւ ամեն ինչ բարեհաջող ավարտվեց հայկական երաժշտության ներքո։ Հաճախ եք համերգներ կազմակերպում Արցախում։ Ես կասեմ այո, ինչքան որ հնարավոր է գալ Արցախ, ինչքան որ ես լինում եմ Հայաստանում, եթե լինում է ծրագիր մեծ սիրով, անցած անգամ 20 օր առաջ ենք եղել ստեղ եւ մի հատ էլ հաջողությամբ հիմա եկանք։ Մարտակերտ, Մարտունի, Ստեփանակերտ, այս երեք տեղը։ Ռաննա Արցախ գալու նպատակ։ Այս անգամ Արցախ գալու նպատակը ու շատ հստակ, մենք եկել ենք Աղավնու գյուղ տնքելու 60 հոգի գյուղի մեծ եւ փոքր, շատ մեծ պարտականություններ եւ պատրաստվել ենք շատ կարճ ժամանակում եւ եկել ենք կնունքի։ Մասնավորապես մեծ շնորհակալություն Անդրանիկին Չաուշյան, որը որ գյուղապետն է եւ կազմակերպել էր այդ կնունքը եւ եկել ենք Անդրանիկին թեւու դիկունք կանգնելու։ Արցախին վերաբերող ծրագրեր կան, ծրագրեր իհարկե կան, շատ են ու հիմա այդ փուլում են քննարկման, ամեն ինչը հերթով կիմանաք։ Եթե ոչ դաշնամուր, ապա որ երաշտական գործիք կնախընտրեիք։ Դուք ինձ փաստի առաջ կանգնացրեցիք, բայց չեմ կարա ասեմ։ Բոլոր գործիքները իրանց գեղեցկությունը ունեն, բայց ես ամեն օր սիրահարվում եմ դաշնամուրի վրա։ Ես չեմ կարա դավաճանեմ իմ դաշնամուրին, չեմ մտածել։ Եթե ես սիրեի երկրորդ գործիքը, ես հաստատ կտիրապետեի։ Ժաննա, ինչ ասելիք ունեք երիտասարդներին։ Երիտասարդներին կցանկանամ եւ մաղթում եմ, որ ամեն մեկը հստակ հասկանա, թե ինչ է ինքը ուզում անի այս կյանքում։ Նպատակը դնի ու գնա նպատակի մոտ։ Հստակ, չշեղվի ճանապարից։ Գրի, այդ նպատակը գրի, տեսնի ու հասկանա, որ ինքը այ հենց այդտեղ է գնում։ Մեզ ունկնդիր կդարձնեք ձեր նվագին։ Իհարկե։ Thank you. Եթերում կենարար հիրիտասարդական հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Տաղավարում հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Նուշիկ Բարսեղյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։